bidət əhlinə qulaq asmaq olarmı? Onların kitab, kitablarını oxumaq olarmı? Məsəl üçün, bəzi qardaşlar deyir ki, filan kəs əqdədə alsa da, onun mənhəci, düzdür onun mənhəcinə, mənhəc aid dəstələrinə qulaq asırıq. Və yaxud da ki, onların ümumi sözlərinə qulaq asırıq. Əqdəsiz zay olsa da. Burada iki məsələ var. Birincisi odur ki, bidət əhlini qulaq asmaq olarmı? Onların kitablarını oxumaq olarmı? İkincisi də əqidə ilə mənhəcdə fərq varmı? Birincisi, əhl-i sünnə icma elib ki, icma. Bidət əhlinin kitablarını oxumaq olmaz. Bidət əhlindən istifadə etmək olmaz. Hətta İmam Əcurri şəriə kitabında bab qoyubdu ki, alimlərin bidət əhlindən elm, haqq, elm almamaq haqqında dediyi sözlər. İcma elib ki, əhl-i sünnə bidət əhlinin nə kitabını oxumaq olmaz, nə də onların dərslərinə qulaq asmaq olmaz, əgər insan alimlik dərəcəsinə çatmayıbsa, haqqı batildən seçmək dərəcəsinə çatmayıbsa və şübhələri dəf etmək səviyyədə elmə çatmayıbsa. Və bugün xəta hardadır, qardaşlar? Bir adam başlayır yeni elm öyrənməyə, biraz bir, iki, üç, bir, iki il oxuduqdan sonra, bir neçə kitab oxuduqdan sonra başlayır bidət əlinin kitablarını səhifələməyə və onlara rədd qaytarmaq üçün cəhd göstərməyə. Və görürsən ki, həmin insan bəzi məsələlərdə onlara rədd qaytarsa belə, çox məsələlərdə ona bir şübhə atan olsa tərəddüdə düşür. Çıxış yol tapa bilmir. Nəyə görə çıxış yol tapa bilmir? Çünki məsələlərə gözəl şəkildə, şər'i şəkildə yanaşmır. Və hansılarda ki, sünnə və bidət cəm olub, belə bir sual ola bilər ki, bir adamda tutaq ki, bidət də var, sünnə də var. Həmin insandan sünnəni götürə bilərikmi bidətini tərk eləyib? Məsələn, tutaq ki, bir adam gözəl təcvid öyrədir, amma özü də sufidir. Həmin adamdan gedib sufi öyrənə, e, təcvid öyrənə bilərikmi? Elm əhli deyir ki, o sənə bidətini öyrətməsə belə, sən ondan o sünnəni də öyrənmə. Çünki ondan bu sünnəni öyrənməyin onu sevməyinə gətirib çıxardacaq. Onu sevəcəksən, sevdikdən sonra onun artıq sözlərin hamısı sənin yanında haqq olacaq və sən haqla batili seçməyən bir vəziyyətə gəlib, bir duruma gəlib çıxacaqsan. Ona görə tövsiyəm odur ki, birinci sünnə əhlinin kitablarını oxuyun. Əhl-i sünnənin kitabları, qardaşlar, o qədərdir ki, vallahi. Oxuyub hələ biz onu qutarmamışıq. Yəni, əhl-i sünnənin yazdıqları kitabları biz oxuyub qutarmamışıq. Bugün bir adam ortaya çıxsın, desin ki, mən Şeyx-ül-İslam İbn Teymiyyən kitablarının hamısını oxumuşam. İbn-ül Qayyimin kitablarının hamısını oxumuşam. İmam-ı Nəvavinin kitablarını oxumuşam, İmam İbn Kəsirin kitablarını oxumuşam. Və Buxarini oxumuşam, Muslim oxumuşam. Başqa hədis kitablarını oxumuşam. <coughs> İstər əqidə kitablarından, istərsən hədis kitablarından, istər fiqh kitablarından, istər təfsir, istər usul və s. kimi əhl-i sünnənin yazdığı dini məsələlərdə kitabları oxu qutar və sonra bir daha təhlil kitablarını oxu yenə o əhl-i sünnənin bidət əhlinə rədləri onlar elmdə kamilləşdikdən sonra olubdur. Onlar öz əqidələrini şəksiz, şübhəsiz dəlilləri ilə bildikdən sonra olubdur. Ki, onlar bidət əhlinin kitablarını oxuyublar ki, onların arxası ilə gedənləri haqqa qaytarsınlar. Və onların çirkinliklərinə bulaşanları təmizləsinlər. Amma bugün müsibət bəla oradadır ki, bir balaca özündə elm toplamış qardaşlar bidət əhlinin kitablarını oxumağa can atırlar ki, bu bəhanə ilə ki, biz onlara rədd qaytarırıq. Və bəzən də bu şeyi də şahidəm mən. Baxırsan ki, bidət əhlinin tutaq bir sözünə və yaxud bir rəyinə və yaxud kitabına rədd qaytarmaq istəyir. Birinci başlayır bidət əhlinin şübhələrini saymağa, bu şübhə, bu şübhə, sonra cavab verə bilmir. Şübhəni götürürlər, cavab qalıb qıraqda şübhəni yayır belə halda. İkinci də o idi ki, hansı ki sualda belə səsləndi ki, deyirik ki, biz onun əqidəni götürürük. Problem deyil, mənhəcində problem var. Əqidə ilə mənhəcdə fərq yoxdur. Əqidə ilə mənhəc eynidir. Şeyxülislam İbn Teymi Minhəcü's Sünnə adında kitabı var. Minhəcü's Sünnə əqidə kitablarındandır. Və əqidənin bir çox adları var, qardaşlar. Elm əhli bunları müxtəlif şəkildə adlandırır. Əqidəni fiqh adlandırır bəzi alimlər. İmam Əbu Hənifənin kitabı var, Fiqhul Əkbar. Nə fiqh kitabı deyil, nə hədis kitabı deyil, nə təfsir kitabı deyil. Nədir Fiqhul Əkbar? Tövhid əqidə kitabıdır. Bəzi alimlər əqidəni şəriət adlandırıblar. İmam Əcurri şəriə kitabı yazıb. Bəzi alimlər əqidəni sünnə adlandırıblar. İmam Barbahari sünnə adında kitab yazıb, tövhiddir. Yəni zalimlər əqidə və zalimləri tövhid. Bunların hamısı onu göstərir ki, əqidə ilə mənhəcin arasında fərq yoxdur. Sadəcə mənhəc dedikdə daha geniş nəzərdə tutulur. Yəni mənhəcin içinə əxlaq, tərbiyə, mədəniyyət hamısı daxildir. O baxımdan deyirsən ki, onun dairəsi daha böyükdür. Yoxsa kimin əqidəsi sağlam olmazsa, heç ehtimal yoxdur ki, onun mənhəci sağlam olsun. Kimin mənhəci sağlam olmazsa, heç ehtimal yoxdur ki, onun əqidəsi sağlam olsun. Çox alimlərin görüşü budur. Əqidə ilə mənhəcin arasında fərq yoxdur. İbn Baz rahimehullahın, Abdülazizin, Fovzanın, İbn Hüseynin və s. alimlərin ki, bunların arasında fərq yoxdur. Sələflər fərq qoymayın. Əvvəlki alimlərdə sən fərq tapa bilməzsən. Lakin müasir alimlərinin bəziləri fərq qoyur. Məsələn, Şeyx Albani bəzən mənhəclə əqidənin arasında fərq qoyur. O baxımdan ki, mənhəc daha böyükdür. Çox şeylər daxil olur. Hər halda odur ki, qardaşlar, mənhəclə əqidənin arasında fərq yoxdur. Mənhəc dedikdə əqidə nəzərdə tutulur, əqidə dedikdə mənhəc də ora daxildir. Və böyük çox alimlərin görüşü də budur. Allahu aləm.